Tā ir iepazīšanās ar brīvprātīgajiem un brīvprātīgo kalpošanu, kādās dažādās jomās mums ir vajadzīgi kalpotāji un kādās, kādi ir, ir vispār nepieciešamības, kādas un kādi cilvēki ir uz to jau atsaukušies. Uh, Un šorīt rādījumā arī studijā esmu es, Jolanta. Es radio strādāju kā izaugsmes veicinātājs, <laughs> latviski tas būtu tā, bet uh, angļu valodā šīs profesijas nosaukums ir promoters, promotions. Jā. Un uh, šī joma iekļauj ļoti tādu plašu specifiku, tas ir uh, tas, tas jomas uzdevums ir eh, pēc iespējas vairāk izplatīt radio ziņu par to, ka ir tāds radio, par to, kas skan šajā radio, pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Tādēļ man ir vajadzīgi ļoti daudz palīgi šajā jomā, jo es domāju, ja uh, radio uh, būtu pašiem viss jānodrošina, tad te noteikti strādāt vairāk nekā, nu, varbūt vairāk nekā 20 darbinieki vismaz. Bet, eh, jā, tā kā dažādu apstākļu dēļ, un arī tā ir arī mūsu misija, eh, ka brīvprātīgie, tas ir brīvprātīgo radio, tad ļoti daudzas lietas eh, tiek uzticētas brīvprātīgiem. Tā izskaitā arī reklāma un radio Marija izplatīšana. Un, jā, tātad atgriežoties pie tā, kas tad ir vajadzīgs, lai izplatītu ziņu par radio Mariju visiem iespējamiem līdzekļiem – kas ir vajadzīgs, protams, cilvēki. Un uh, cilvēki pamana lietas un redz lietas caur acīm, <laughs> caur vizuālo, un ļoti svarīgs ir šis vizuālais. Un tāpēc šajā rītā esmu aicinājusi uz sarunu divas brīnišķīgas meitenes, divas brīnišķīgas brīvprātīgās, kuras ļoti daudz palīdz radio ar tieši to, lai parād, padarītu radio redzamu pat var teikt, taustāmu. Kādā veidā? Tātad šorīt pie mums ciemos studijā ir Brigita. Labrīt! Un attālināti pieslēgusies ir Velta. Labrīt! Prieks tevi redzēt, prieks tevi arī dzirdēt. Un šīs divas meitenes ir ļoti daudz darījušas radio <clears throat> labā, tieši aizkadrā. To nevar dzirdēt, bet to var redzēt un aptaustīt. Un uh, jā, velta sākot no, man liekas, pat radio pirmsākumiem, vai ne? Kā ir? Pirms pirmsākumiem. Pirms pirmsākumiem, pirms viss vēl tapa. <laughs> tu jau biji kā brīvprātīgā, ja? Nu, jā, droši vien tas uh, jautājums, kā definē radio pirmsākumus, bet, uh, respektīvi, pirms radioma arī skanēja FM viļņos, tad, kad bija tā interneta ēra un tad, kad visi vēl tikai cerēja, ka radioma arī kādreiz pastāvēs un uh, būs. Tad uh, sāka tapt jā, pirmie kaut kādi flyeri un pirmā informācija draugiem par to, ka šāda ideja būs un ka kaut kas, kaut kas tuvojas. <clears throat> Jā, un eh, kā tu, Brigita, sastapies ar rādījumu arī? Es neatceros kaut kādu konkrētu brīdi, kad tas bija, bet man liekas, tas bija pirms dažiem gadiem, kad es vienkārši atrados, diez, man apkārt bija tāda diezgan kristīga katoliska vide, un <clears throat> tas jau bija brīdis, kad rādījuma arī tajā vidē bija tā zināms, un eh, izsities. Cilvēki, jā, izsities, un eh, cilvēki par to runāja. Un tad man liekas, nu, es atceros pirmo reizi, kad es pati biju rādio. Man liekas, mana draudzene vadīja vienu raidījumu, un viņa bija uzaicinājusi mani. Es atceros, tur bija vēl citi cilvēki. Un, man liekas, es, mēs pat uh, neko baigi daudz tur nerunājām, bet es atceros, ka tas pirmais iespējas bija tāds ļoti labs un jauks. Un, jā. Redz, galvenais ir atstāt labu pirmo iespēju. <laughs> um, <clears throat> jā, un jūs, meitenes, uh, varbūt varat pastāstīt, um, kādi, kādi tad ir tie kalpojumi, kādas tad ir tās lietas, ko jūs esat darījušas radio un vēl joprojām arī darāt? Jā, Brigita. Uh, es varbūt iesākšu. <laughs> Brigita ir um, arī viena no raidījuma Kedās komandas locekļiem. Tā gan. Uh, Un uh, no viņas mēs varam uh, redzēt arī pēdējo bukletiņu, kas ir tapis uh, tāds gaiši zilgan, zilgan zaļganos toņos. Turkīzi, tā var teikt, jā. Jā. <laughs> toņos, un to mēs varējām arī saņemt, piemēram, Aglonā vai kaut kur citur jau tagad draudzēs. Uh, vēl top šādi tādi projektiņi, kur ir procesā. Ientraģēji tagad. <laughs> Nē, nu tā frekvenču kartīte. Jā. Jā. jā. Kas, kas lēni nāk, labi nāk. Un uh, vēl šobrīd tieši neatcerēšos, bet man ļoti patīk arī tas, kā tu tieši šo raidījumu kedās noformē. Un, un, un tas tiešām ir tāds liels darbs, ne tikai viens posts Facebook un Instagram, bet katram raidījumam cik posti? Mm, nu, man liekas, gro, tā vidēji kādi trīs katram. Jā. Un tad vēl arī pirms raidījuma arī ir balsošanas kaut kādas. Jā, tas bija vairāk pagājušajās divās sezonās, ka klausītāji varēja. Kā, mēs piedāvājām iespēju izvēlēties sociālajos tīklos ar divām tēmām, un tad klausītāji bija tie, kas noteica to tēmu, kas būs. Nu, redz, tāda aktīva sociālo tīklu kampaņa raidījumam Kedās, un par to mēs varam lielu paldies teikt Brigitei. Un vēl tam es pat laikam nevarēšu uzskaitīt tās lietas, kurās tu esi kalpojusi un darbojusies. Vismaz tie radio klausītāji, kuri šobrīd uh, se, klausās un kuri ir saņēmuši, piemēram, pagājušā gada Ziemassvētku kartīti, kuras autora bija velta. Nē, vai lieldiena? Man liekas, ka lieldiena. Lieldiena kartīte tā bija, jā, jā, jā. Lieldiena kartīte tāda zaļa ar krustu pa vidu un apkārt tāds tāds zaļš fons ar kaut kā, kādiem augiem, kaut kas tāds. Vai arī iepriekšējais tāds mazais bukletiņš, protams, Aglonas avīze, kur ir ļoti liels darbs ar maketēšanu un ar, ar, ar visām citām lietām. Kas vēl? Mm. Ko tu mm. pati atceries? <laughs> nu, uh, no tādiem dizaina, man nu, te, ah, nu tie ir droši vien arī, jā, tie. Um, baneri, kurus eh, Jolanta mēģina, tad, kad ierodās kādā jaunā draudzē vai jebkurā draudzē, kurā viņi ierodās, tad viņi mēģina izritināt tādu baneri. Pareizais ah. vārds mēģina. <laughs> nu, jo tas vienmēr man liekas tāds izklaidējošs un tāds eh, satraucošs process. <laughs> Izvēlēties, kur viņu uzlikt, kā viņu salikt, īpaši droši vien pirmajās reizēs un tādā. Un, eh, jā, varbūt, varbūt eh, vēl kaut kādas lietiņas, bet arī kaut kādās reizēs eh, droši vien sanāk, mm, varbūt salīdzinoši retāk, bet arī būt vai nu ēterā. Un, tā kā, piemēram, šorīt, <laughs> bet citreiz arī kaut kādos citos kontekstos, reizēm sastādot priestrim Pēterim mm, un kompāniju uz kādu katehēzi vai kādu redzējumu, kādā pasākumā. Un, un, un. Jo nu, radio droši vien nepieklājīgi iesaistīties tikai aizkadrē, vai ne radio, radio un ik pa laikam visiem <laughs> jābūt arī ētrā. Tieši tā, tāpēc mēs jūs šobrīd arī dzirdam. <laughs> mm -hmm. Tavu balsi velti jau katru rītu mēs dzirdam pirms priestera katehēzes, <laughs> kurā tu uzdod jautājumu jā, jā, esmu piedalījusies arī jingla ierakstīšanā. Tā ir mana balss, un man dzirdēt. Un vēl arī otrdienu naktīs es eh, reizēm cilvēkiem neļauju gulēt, jo es eh, runāju starp dziesmām un uh, mēģinu panākt to, lai cilvēki neguļ. Jo, jo ja gadījumā, ja cilvēks brauc pie stūres, tad vajag to sajūtu, ka kāds ir blakus un, un, un, un, un radio ir kopā. Un, jā, vēl arī kaut kāds. Uh, Eh, žēlsirdības kronīšu pieteikuma jingls, eh, kas tika ierakstīts arī pirms, eh, pirms, pirms radio vēl bija ēterā, kad zeme bija neiztaisīta un tukša. Tad, tad tā, tas vēl bija tas laiks, kad es atceros, ka laikam Māris kopā ar Gintu varbūt viņu ierakstīja. Un, un es toreiz teicu, es nekad dzīvē viņu negribu dzirdēt. Tā kā ja jums vajag, jūs viņu varat laist tikai nu, nerādiet viņu man, es negribu dzirdēt. <laughs> Tagad, kopš tiem laikiem, tu vairs neklausies rādījumā, arī ēterās žāsardības kronīti. <laughs> kopš tā laika viņa kļuva par vizuālo <laughs> noformētāju. <laughs> Tieši tā, tieši tā. Skaidrs, no nu, jūsu ceļš līdz vizuālajā noformētāja amatam ir tā aptuveni skaidrs. Varbūt eh, šobrīd dosim iespēju rādījumam arī klausītājiem uzrakstīt vai piezvanīt uz rādījumu arī ēteru un uh, varbūt uzdot kādu jautājumu vai komentāru, kā viņiem patīk vai viņi ir redzējuši kādu plakātiņu, vai redzējuši kādu bukletiņu, vai saņēmuši kādu apsveikumu. Un, jā, un tad var uz, uzdot kādu jautājumu, vai arī tieši vispār par šo sfēru, jo šobrīd šī rīta cēlēna mērķis ir vairāk arī nu, piesaistīt vai darīt aktuālu tieši šo kalpošanas jomu, jo meitenes uh, ir arī, protams, ļoti, <laughs> ļoti labas un profesionālas uh, vizuālās noformētājas, bet mums ir ļoti vēl daudz, daudz, daudz jomu, kurās vajag palīdzēt šajā tieši sfērā. Tā kā lūdzu uzrakstiet īsiņu uz numuru 266, 77, 272, vai arī piezvaniet uz numuru 67, 969, 131. Un jebkuru jautājumu par šo jomu, tieši kas skar um, vizuālo materiālu izstrādi, piemēram, Facebook posti, mājaslapas posti. Un mums ir arī jau kāds zvans. Labdien, lūdzu! Nu, lai būtu slavēts Jēzus Kristus. Mūžīgi mūžam slavēts. Nu, paldies, mīļās meitenes, ka jūs tādu raidījumu vispār e, rītā iesākāt tagad šito te iepazīstināt ar visiem brīvprātīgajiem. Un tas ļoti interesants. Es piemēram, spiežu sulu no kirbiem un, un burkāniem un mazgāju <laughs> mašīnīti un klausos ar lielu interesi. Man tā patīk visus iepazīt, ko katrs dara un viss un tā labāk. Nu, Maz, kas mēs to balsi kaut ko zinām, pazīstam, bet ja tā personīgi iepazīst, ko viņš dara un kā un viss, tas ir ļoti patīkami. Man ļoti, ļoti tas patīk interesē un aizraujies. Ļoti aizrautīgi klausos katru, katru šito raidījumu jums un paldies visām un Veltai un, un Brigitai un tev arī visiem, visiem. Paldies visai radio Marijā komandai. Turpiniet tā. Uz paldies priekšu. par zvanu. Paldies par zvanu. Ten nu, dobles Valentīna zvanu. Jā, paldies Valentīna. Visu, visu labu. Nu lūk. Ņemsim piemēru no Valentīnas. <laughs> Zvanīsim uz numuru 679, 691, 31 un uzdosim savus jautājumus, komentārus par šī rīta tēmu, brīvprātīgie reklāmas jomā, kas skar vizuālo noformējumu un ne tikai. Bet šobrīd arī tad dziesma, un dziesma būs, kas tā būs par dziesmu? Rīt? Vēl kaut kas vācis Nē, <laughs> tā būs šoreiz latviešu. Tā ir Lienas Grosas dziesma. To esi mans patvērums, un viņa man liekas iznāca tieši, kad bija pandēmijas laiks, tas, tas posms, kurā visi sēdēja mājās. Jā. Jā. Un no tā brīža es arī atceros šo dziesmu. Un tajā brīdī tu sēdēji mājās un <laughs> taisīji kādu bukletiņu. <laughs> Nē, es, es morāli gatavojos. <laughs> jā, tas arī ļoti, jā. ļoti svarīgi. Es veicu sagatavošanos priekšdarbus. <laughs> Labi. Tad uh, dziesma, tu esi mans patvērums. Kas man? visaugstāk paspārnē un apmeties visu vārdu. Es jau klausos jau no pirmās dienas to radio, tieši no 8. decembra laikam, kad atklāja visu. Nu, un tad paldies jums visiem, ka jūs mūs iepazīstiniet ar tiem, kas jau bijuši. Ir sevišķi veltiņas, tā kā ļoti labi atceros pēc visiem, <laughs> nu tā, pēc visiem tiem raidījumiem. Un, un šitas te, eh, tas bija Ziemassvētku apsveikums ar to krustu skaisto. Es tik priecīga biju, viņš tik interesanti man vēl tagad stāv priekšā, viņš nolikts. <laughs> Jā, paldies jums par visu. Un, un par visiem raidījumiem es jau visus tā uzvārdus pilnīgi neatceros. Vēl tas skolmeistara man bija paši pirmā, ko es iepazinu. <laughs> Jā, nu pārējos tad tālāk tā. Un paldies visiem, paldies jums visiem tur. Cik jauki, Lai paldies. Lai jums pabeigās visu to Dievas die, ar Dieva spēku to visu darīt. Paldies, paldies sirsnīgs par zvanu. Svētīgi. Nu, redz, kā, jā, tas, tas bija lieldienu apsveikums ar tādu krustu un zaļu fonu. Bet tas nav vienīgais, ko Velta ir darījusi šajā radio. Un ļoti, ļoti daudz tiešām ir uh, tas vizuālais darbs un tieši šī no veltes. Eh, vispār, tad, kad tu veltes strādāji, tā bija atsevišķa tāda pozīcija. Kas, kas, kas bija tavi pienākumi tad, kad tu biji kā darbinieks rādio? Nu, labs jautājums. <laughs> um, nu, ja sāk no 15. gada, tad es eh, vairākas reizes eh, mainīju <laughs> savas pozīcijas un pamēģināju visu, ko, un tad kaut kā netīšām <laughs> sanāca aiziet prom, bet, bet tā kā es sāku darbu radio esot kā rīta cilvēks, <laughs> tie, kas mani pazīst, zina, cik tas ir eh, ne, nu, tā, varbūt tās. Eh, nu, neierasti, ka es kaut ko daru no rīta, bet es biju ēterā no pulkstenes sešiem līdz uh, eh, priestarkatehēzei vai reizēm arī priestarkatehēzēm. Tad pēc tam kaut kādas lietas darīju aizkadrā. Uh, Tas bija tas pirmais darbs, bet tad eh, rādījuma arī beidzot iedarbojās tas princips, kādā būtu jābūt rādījuma arī ēterā, ka mm, rīta lūkšanas un ēteru vada nu, brīvprātīgie. Un tad eh, kā, es varētu iet prom, <laughs> bet, eh, bet ehm, notika tāda kā pārrotācija, un es kļuvu par to cilvēku, kurš rūpējās par playlistēm, par saturu, par eh, kaut kādu sadaļu apstrādi un, un tā. To, ko lielākoties Mārcis dara šobrīd, bet droši vien mazākā apmērā eh, es to brīdi to darīju. Tad, eh, un tad pēc tam, neatceros, kāpēc, bet ah, nu, jā, arī vēl mainījās mana dzīve. Un es uh, sāku kā, vairāk laika veltīt mācībām, un tad uh, tajā brīdī es kļuvu par digitālās komunikācijas koordinātoru, laikam tā mēs to tobrīd saucām. Es biju atkal uz puslodzi, un tad es to brīdi jārūpējos par sociālajiem mēdījiem, to, ko Jolanta tagad dara, un jā, par komunikāciju mājaslapā, par, par, par, un par attiecīgi vizuālajiem materiāliem projektiem, kas bija aktuāli sadarbībā ar tā brīža attīstības veicinātāju Rihardu. Jā, paldies. <clears throat> Tiešām eh, ilgs, ilgs stāstījums un ilgs ceļš tev ir bijis rādījumā arī, bet tā arī sanāca, ka tu tad pārmainīji šo pozīciju un kļuvi par brīvprātīgo. Un uh, pamainīji daudz um, krasāk, bet tomēr paliki, pa, uh, tomēr paliki uh, radio Marijas ģimenē kā brīvprātīgais. Un uh, saki lūdzu, man tāds ir jautājums. Piemēram, lai izgatavotu plakātu vai lai sagatavotu tādu avīzīti priekš radio Marija reklamēšanas aglonas svētkos. Un arī tev brīdis, piemēram, jautājums. Jāsagatavo buklets. Kā notiek process, kas ir vajadzīgs vispār? Nu, es teiktu, ka jāsāk ar to, ka vajadzētu kā, kādu programmu, kurā to darīt. Ir programmas, kas ir datorā, mm, piemēram, Adobe Photoshop, un eh, ir arī daži interneta risinājumi, kā Canva. Un, eh, tad, tad, un otra lieta, ko ļoti, ļoti vajag, ir teksti. Un tad ir eh, jāsaka tam cilvēkam, kurš palūdz plakātus, vai dažiem bukletus, vai avīzes, eh, jāsaka, lūdzu, atsūti man tekstus. Eh, Vairākas reizes jāatgādina. <laughs> jo, jo vienkārši nu, idejas, ka jau it kā jau īpaši tādam plakātam, kuram daudz nevajag tekstus, tad liekas, nu, pats var izdomāt tekstus, bet uh, vieglāk ir uztaisīt kaut ko, tad tās idejas ātrāk sāk rasties, tad, ja tev ir tekstus, kur tu paskaties, un tad tad uh, radās tā sajūta vai nu, priekšstats par to, kur ko izlikt un izvietot. Jo principā viss, kas jāizdara, ir jāsaliek kopā programmā. Ar tekstiem, nu, tekstiem <laughs> un attēli un kaut kādas lietas vienkārši jāizvieto pa savām vietām. Cik nu, tur daudz. Cik tas ir ilgs process, piemēram, plakātam? Mm nu, plakātam tas nav tik traki. Plakātam tas varētu būt nu, atkarīgs no tā, cik uh, sarežģīta ideja. Man liekas, viena no sarežģītākajām idejām bija uz piecu gadu svinībām. Tur, tur, tur, tur bija kaut kas komplicētāks, un tur bija vēl tās arī četru diecēžu baznīcas, katedrāls bazilika. Un, uh, tas bija. Tad, tas, man liekas, prasīja toreiz vairāk laika, jo mēs zinājām, ka tos pašus elementus vajadzēs arī priekš citiem komunikācijas materiāliem. Piemēram, komplektiem, kurām arī bija šī piecgadas uzbruka. Tas varbūt priekšplakāta prasīja vairāk laika, bet tā parasti droši vien, ka aptuveni divas eh, stundas eh, tīrais darbs un kāds 30 stundas mēģināt saņemties un meklēt iedvesmu. Jā, šis laikam ir garākais process arī manā pieredzē. Kā ir Brigita ar tevi? Vai tev viss nāk uzreiz un vienkārši, un cik ilgs tev ir pro sagatavošanās process? Ko tu dari tajā es procesā? Jā, es gribēju piebilst par to, kas varbūt tajā pirmajā posmā jāizdara no savas pieredzes. Varbūt vajag kārtīgi noskaidrot tos izmērus, un varbūt vajag pastīties mazliet vairāk par vienu YouTube video, kurā ir ielikās viss amerikāņu mērvienībās, lai nav tā, ka pēc tam ir jāpārtaisa viss buklets, jo tur atšķirās pa dažiem milimetriem viss. Mm. uh, bet uh, cik ilgu laiku? Nu, es nezinu, pārim, ja tas mēs runājam par uh, raidījumam kedās sataisīt kaut kādu postu sociālajiem tīkliem, tad tas, jā, tas noteikti ir daudz ātrāk un vienkārši tas uh, grūtākais ir tas saturs, ko tur likt iekšā. Vai, ja ir kāds viesis, tad uh, jādabū viņa bilde, un tad uh, jānoskaidro, kā viņu tur var pieteikt. Ja tas ir buklets, tad gan jau mazliet ilgāk, jo kamēr visu to visu informāciju saskaņo, kamēr uh, dabū bildes, tas arī reizēm ir tāds ilgs uh, process. Un arī, protams, uh, reizēm uh, procesā taisot, saprot, ka kaut ko vajag noņemt nost, jo pārāk daudz teksta, vai arī tieši varbūt kaut kas svarīgs vēl iztrūkst. Mm. Ar to arī jārēķinās. Jā, nu ir dažādi izaicinājumi šajā kalpošanā, un noteikti, ka jūs arī kaut ko gūstat caur to, ka jūs darāt šo darbu un liekat lietā savus talantus. Vai ir kādi arī iegūmi, nezinu, kādas gandarījums vai kāds atsauksmes vai, vai, vai nu, tas, tas, tas, kas liek arī nākamreiz piekrist darīt šo darbiņu. Nu, man laikam liekas, ka viens no tādiem ieguvumiem ir tas, ka ļoti bieži tajā procesā negribas to <laughs> darīt. Ir nu, tā kā, tās nu, vairs par radošajām mokām, man liekas, nu, nav iedvesmas, vai ai, es nezinu, kā tur ko labāk salikt. Un tajā brīdī, tad, kad nonāca pie tā gala, gala rezultāta, un kā, visi iesaistītie pas, ir pateikuši, jo parasti tas nav tikai viens cilvēks, tad eh, droši vien, ka Jolanta var pateikt, jā, un tad vēl kāds uzrunās ar savu viedokli. Un, un, eh, un, eh, un komentāriem. Un tad, tad, kad visi, visi ir pateikuši, jā, tad ir tāds tiešām liels gandarījums, ka ir nu, tāds kaut kāds tāds, nu, process, kuru citur, citos kaut kādos brīžos varbūt tā nepiedzīvo vienkārši to sajūtu, ka wow, ir kaut kas nu, tāds izdarīts un pabeigts, un tas ir kaut kur taustāms un redzams. Un ir, jauki un forši ieraudzīt īpaši to, ja tas tiek izdrukāts. Pirmā reize, redzot, kad Jolanta, piemēram, atsūta fotografiju ar kaudzīti, ar plakātiem vai avīzēm. Tā tad uzreiz tā sajūta, ka re, tas kādam arī nonāks rokās. Un tā kā arī dzirdējām klausītājs atsauksmi, tad arī ir patīkami dzirdēt, ja tā kartiņa kāda ir sasniegusi un, un kāda iepriecina. Tas noteikti ir iedvesmojoši. Paldies! Uh, nu, es pie lielākajiem ieguvumiem, ieguvumiem droši vien minētu kaut kādas prasmes un pieredzi, ko, jo man, piemēram, ikdienā tā nav īsta joma, uh, ko es mācos uh, vai ar ko man būtu tāda lielāka saskara ikdienā, un tad tā kā tas ir vairāk cik, kaut kāds mans hobijs, vai cik es pati kaut ko vēlos iemācīties jaunu. Un tad tas ir, man liekas, kad kāds ir iespēja kaut ko konkrētu izdarīt, tā ir ļoti laba prasme, jo praks, prakse, jo tad uh, ir konkrēts kaut kāds mērķis, un tu vari iemācīties kaut ko konkrētu, un tad tev ir, nu, tad tev ir konkrēti, tu zini, tev vajag tur iemācīties, kā, iemācīties, kā tur salikt bildes kopā, un tad tu vari vairāk to paskatīties un uh, pameklēt informāciju par to internetā. Bet uh, vēl par varbūt kaut kādiem izaicinājumiem, man liekas, tas ir arī labs tāds pacietības treniņš, jo vēl te jau mazliet minēja par tiem cilvēkiem, ar kuriem jāsaskaņo viss, ka man liekas, vienmēr ir tā, tu uztaisi kaut ko, un tu jau, nu, piemēram, es vismaz jau diezgan ilgu laiku pavadu sākumā, pamēģinot tur vairākas krāsas, tur vēl kaut ko izkārtojumus, un tad tu it kā nonāc pie tā labā, un kad tu beidzot esi apmierināts, un tad tu aizsūti tam kādam citam, un tad sākas tie visi komentāri, kas ir reizēm vietā, reizēm varbūt netik ļoti vietā, bet tas prasa tādu pacietību, un tad, kad jau atkal ir jau, jau kaut kāda piektā kārta, kad ir saskaņots tas viss teksts un bildes, tad vienmēr atrodas vēl kāds, kurš vēlas izteikt viedokli par to, un tas, tas noteikti palīdz, nu, tā kā tam, uh, gala rezultātam būt tur uh, perfektam un ideālam, un tiešām beigās ir prieks par to, bet tajā visā procesā tas, man liekas, prasa tādu pacietību, jo mm. nevienmēr ir varbūt viegli nu, kā, uzklausīt, ka tur atkal kaut kas jāpārmaina vai kaut kas varbūt uh, nav tur līdz galam nolīdzināts, nu tā. Hm. Un tieši tagad ienāca prātā, vai ir gadījušies kādi kuriozi tieši ar uh, avīzēm, bukletiņiem vai tādas nevisai uh, nevisai uh, nu, tādas lietas, kuras vajadzētu. Un pašai ja tā ienāca <laughs> viena lieta prātā, kad vienmēr ir jāpārlasa teksti. Un vienmēr ir jāpārbauda arī visas, visas lietiņas, un uh, tas jau vairāk, laikam, teksta, nu, tieši skar tos cilvēkus, kuri, kuri atbild par tekstiem. Bet, piemēram, es atceros, ka vienā avīzītē mums nebija Mm, pareizi konta numurs ielikts un tad nodrukāts. Un <laughs> tad, tad bija bezmaz vai katrai avīzītē vēl ar pilspauvu klāt jāpieraksta tas, tas numuriņš vēl tā vai tavā atmiņā ir kādi tādi gadījumi. Nu, droši vien, jā, jau, jau aprakstītos es arī atceros. Um, gan jau, ka noteikti kaut kad ir bijis kaut kas ar frekvencēm, <laughs> es tā domāju, ka, nu, jā. <laughs> Um, tas, ko nosauc, tas jau arī pietiekami labi ilustrējis. Un, eh, nu, tas, tas ir droši vien tas spožums un posts drukātajam materiālam, jo visi, kas ir internetā, var viegli aizstāt un nomainīt, un nekādas skādas nav, bet ir diezgan sāpīgi <laughs> ieraudzīt kaut ko nelāgu uz, eh, ka cik tur parasti tūkstošā vizītes drukā vai vairāk, un tad saprot, ka arī visi tur aizkrāsot <laughs> ar roku varētu būt diezgan sarežģīti, bet reizēm varbūt arī tā ir jādara. Uh, Um, bet uh, jā, jā, tas, tas ir tas, man liekas, uh, lielākais paradoks, ka tad, kad jāpasaka, nu, tā kā visi piefiksē kaut kādas krāsas vai tādas nianses, bet, piemēram, visbiežāk palaiž garām virsrakstos kļūdas. Nu, es nesaku tieši kā, tikai par radio, bet vispār tas dzīves lielais paradoks, ka tās lielākās un pamanāmākās vai svarīgākās lietas parasti paslīd tā garām, jo liekas, ka, nu, ai, nu, ko tur es tur konta numuru pārbaudīšu vai kurš tur kļūdīsies virsrakstām vai tā tad eh, var tā gadīties. Jā. Un, eh, ja, ja piemēram, kāds eh, lasītājs skatoties piemēram, mājaslapu un ieraugot kādu kļūdu, var rakstīt Jolantai un teikt, izlabo šo kļūdu, tad droši vien avīzīti lasot, nu tad var izgriezt to <laughs> fragmentiņu un tad sūtīt pa pastu uz rādiem arī un teikt, lai nākamreiz novērš. Nu, tā vienkārši grūti pēc tam izlabot. Mm. Bet, jā, tas ir sāpīgi. Man liekas, arī tas, ka parasti jau nu, ir kāda kļūda, tad, un tu lasi, tu automātiski pamani, ka tur ir kļūda, un tu kā, norādi uz to, bet, ja tur viss ir ideāli, neviens jau to nepamana. Un tad, kā, kā, tad tu tiecies uz to, lai viss ir ideāli, un nu, kā, cilvēki spētu uztvert to tekstu. Un, Ļoti viegli un tā, bet beigās jau to neviens varbūt reizēm pat nepamana. Nepamana tieši to, ka viss ir ideāli? Jā. Yeah. Nu, jā. nē, nu tādā ziņā, ka tad, kad nav ideāli, kāds vienmēr jā, pamana jā, jā. uzreiz. Un kad ir kad, ideāli, kad ir tad... ideāli, tad nemaz nenokomentē. Reizēm tā gadās. Jā. Nu, redz, kā dažādi izaicinājumi ir arī šajā jomā. Es domāju, ka mēs dosimies vēl muzikālajā pauzē un dosim iespēju vēl arī klausītājiem piezvanīt vai uzrakstīt, uzdot savu jautājumu tieši par to, kas skar un kas būtu vajadzīgs, jo mēs ne tikai intervējam šīs meitenes brīnišķīgās, bet arī stāstām tev, radio klausītāji, kurš šobrīd esi otra pusē radioaparātiem. Uh, varbūt, ka tev ir arī talants tieši veidot kādus vizuālus noformējumus. Tam pat nav jābūt arī tieši Photoshopā. Tas var būt arī, piemēram, zīmēt skaisti, kādus, kādus skaistus zīmējumus, kādas atklātnītes vai, vai arī, piemēram, uh, um, adventa kalendāram. Uh, šorīt gan uh, nesazinājos, bet mums pagājušajā gadā uh, ļoti skaists adventa kalendārs tapa sadarbībā ar mākslinieci Gunu Miķelsoni. Tā kā Guna, ja tu mūs klausies, sveiciens tev un sirsnīgs liels paldies par to. Uh, vai arī, piemēram, jā, pa, pavasarī tapa gavēņa kalendārs, kurā ļoti daudzas, daudzas vizuālos tādus akcentiņus veidoja māksliniece Laura Anspoka ar, ar tādiem akvareļa toņiem un, un ļoti skaistiem, skaistiem tādiem, tād, nu, tādām, tādām skaistām kartītēm. Tā kā to var uzzīmēt arī uz papīra un tad dabūt iekšā digitālajā vidē un, un, un, un arī izplatīt. Tā kā tas arī ir tāds viens no variantiem. Vai, piemēram, Facebook postu gatavošana, tas arī nav, neprasa tik daudz laika, kā varbūt samaketēt uh, plakātu vai, vai, vai avīzīti, bet arī tā būs ļoti liela palīdzība. Tā kā jā, radio klausītāji, ja tu esi gatavs radio Marijā palīdzēt ar savu talantu, uh, noformēt, būt radīt kaut ko skaistu, tad uh, arī uzraksti izziņu uz numuru 266 77 272, varbūt kādu jautājumu vai nezini, kur pieteikties. Tad pieteikties vienmēr var rakstot e-pastu uz info at rml.clv. Bet tagad gan tad neliela muzikālā pauze, ja jau mēs runājam par skaistumu, tad arī tāda dziesma no Mercy Me, Hello Beautiful, jeb sveicināts skaistums! I quit. I've had enough. I wasn't made for this. To all the eyes that have tried to cripple me with doubt, I think it's time to say goodbye. I know who I am now. Part of me says I'd be smart to walk away. That's the sound of me walking out of this prison cell. so you know there will come days again. Wrestling not to believe things you say I am. When I've forgotten what's inside and who I'm meant to be, I'm reminded what's inside has not forgotten me. redz, dziesma bija par uh, skaistumu, un uh, tad uh, arī tagad ir jautājums, uh, meitenes, jūs uh, daudz darāt tieši vizuālā noformējuma jomā, un uh, di gan digitālā, gan tā, ko mēs uh, varam aptaustīt, tas ir bukleti, avīzītes, kādi printējamie materiāli, kartītes. Ir jautājums vispār par uh, to, vai kāpēc ir vajadzīgs kaut kas tāds vizuāls, un vai radio arī ir svarīgi? Tāds, nu, kas, kas ir svarīgs? Kāpēc, kāpēc cilvēki vispār, mm, vai cilvēki novērtē vizuālo skaistumu? Nu, es varu pateikt, ka 21. <clears throat> gadsimta jaunietis, tipiskais, kurš lielāko daļu laika pavadīja sociālajās tīklos, ka man liekas, bieži vien uh, nu, es varu teikt par sevi, ka vismaz mani arī, un es domāju, arī tos cilvēkus, kas līdzīgi kā es esmu uh, sasniedzis, tas sociālajos tīklos, ko liek, jo nav tā, ka man ir 24, 7 uzslēgts rādījums arī, un tad es uzzinu par kaut kādiem jaunumiem caur to. Nu jā, un arī man liekas, ka, nu, pavadot daudz laika tajā digitālajā vidē, tomēr uh, ja ir kaut kas tāds tiešām skaists uztaisīts, tas tā uzrunā un izceļās ar to visu citu informāciju, kas ir. Mm, jā, vēl tā kā ar tevi. Mm, jā, man liekas, ir tikai tā jautājuma, vai radio vajag vizuālo. Tad, eh, protams, ka radio ir audio signāls, bet kā mēs redzam, pirmkārt jau arī šīs sarunas mēs eh, varam skatīties eh, YouTube tiešraidēs jo cilvēkiem gribas redzēt arī to vizuālo un redzēt kaut ko, kas, nu, protams, ka ne visiem klausītājiem tas ir iespējams, bet kādiem varbūt ir. Un, jā, tad īpaši, kā jau Brigita runāja par šiem sociālajiem mēdiem, tad tas vizuālais ir ļoti svarīgs, lai vispār pievērstu uzmanību, jo tekstiem mēs bieži skrulējam pāri. Un uh, ieraugot kaut ko piesaistošu, kaut ko uh, eh, šo vizuālo vēstījumu, tad mēs vairāk pievēršam uzmanības. Un, uh, un tāpat līdzīgi arī teiksim, ar plakātiem vai baneriem, tad uh, varētu nostāties uh, cilvēks kaut kur uh, daudz priekšā un runāt. Un tas ir svarīgi, ka tas ir jau tas vēstījums sasniedz daudzi un saka, cik forši ir rādījumi arī un, uh, un, uh, un vajag iesaistīties un klausīties. Uh, Bet tad, kad fonā ir nezinu, nu, zināmais radījuma arī logo vai banners ar eh, Marijas eh, seju, ko visi atpazīst, tad uzreiz arī ieslēdzās. Ne? Nu, tā pārējās maņas, un cilvēks eh, vairāk var sakoncentrēties un, un, un to piefiksēt. Tāpat arī, nezinu, redzot plakāts kaut kur vai lasot informāciju, uh, Protams, mēs varētu viņus lasīt, eh, jo man viņas viegli vien varētu izdrukāt Word, uz Vorda lapām un saskavot un tad dalīt, eh, dalīt, dalīt, eh, dalīt garām gājējiem aglonām. Bet, nu, protams, ka mēs novērtējam informāciju, kas ir sapakota un mums pievilcīgi pasniegta. Un, pirmkārt, tas padara šo informāciju daudz vieglāk uztveramu, ja mums ir grūti lasīt garas, garas teksta blāķus, kas nav nekāds Uh, noformēti, un atdalīti un sastruktūrēti. Tāpēc tas no vienas puses vienkārši praktiski palīdz uztvert šo informāciju, un otrkārt mums vienkārši patīk lietas, kas izskatās jauki. Un, un tāpat kā arī tikko dzirdējām jā, par šo skaistumu dziesmā, tā un Dievs rada pasauli skaistu, un arī mēs varam kā, izmantot šo skaistumu, jo, jo sen ir, ir bijis šis teikums slavenais teiciens, ka skaistums izglābs pasauli. Tāda liriska doma, uz kā noslēgt. Jā. <clears throat> Jā, tieši arī ļoti daudz Johannes Hartls runā par to, ka baznīcai vajag būt skaistai un skaisti noformētai, nevis tikai kaut kā šādā, bet uh, tādēļ, ka Dievs ir skaists. Viņš ir, uh, jā, viņš ir viskaistākais. <laughs> nu jā lai būtu laba reklāma dievam. <laughs> nu, lūk, tad noslēgumā uz šīs skaistuma nots aicināšu arī brīvprātīgos, vai arī Brigitei ir kaut kas vēl piebil piebilstams. <laughs> Nē, man es piekrītu, pievienojās vēl tas teiktiem. <laughs> Jā, tad aicināšu <clears throat> tevi, radio klausītāji, ja tu esi šobrīd uh, un jūti, ka tu varētu palīdzēt pieslēgties, jo nevienmēr šis kalpojums ir tāds, kurā jābūt klātienē. Šeit, rā, e, šeit rādio pārsvarā to var darīt, esot savās mājās, esot e, pie sava datora vai pie sava um, zīmēšanas e, komplekta galda. Um, un, uh, To var darīt savā mājās, tātad neatkarīgi no tā, kur tu atrodies, vai Rīgā, vai ārpus Rīgas. Un, eh, ja tu redzi, ka tu, piemēram, varētu palīdzēt kaut kā vizuāli, piemēram, palīdzēt noformēt adventa kalendāra eh, tās eh, pārdomas vai kādu kartīti uzzīmēt lieldienām vai Ziemassvētkiem, vai, piemēram, izgatavot, palīdzēt ar plakātu, mm, flyeríšu, izgatavošanu, kādus vizuālos materiālus, vai arī, piemēram, palīdzēt veidot Facebook postus, ierakstus, lai būtu pamanāmāki tieši raidījumi, ko, ko mēs izceļam, kādi notikumi. Tad, ja tu varētu un būtu gatavs iesaistīties šajā kalpošanā, lūdzu piesakies uz uh, rakstot ēpastu uz adresi info@ rml.lv. Mēs to noteikti saņemsim un sazināsimies ar tevi un būsim ļoti priecīgi, ja tu pievienosies šai komandai un būsi kā brīvprātīgais tieši rādījumā arī Latvija reklāmas jomā. Tā kā tā, paldies, paldies meitenes, ka jūs šajā rītā padalījāties ar savu pieredzi, kā tas ir kalpot tieši šajā jomā un paldies par visu to darbu vēlreiz par visu to, ko jūs esat darījušas Radio Marija labā. Paldies! Paldies! Paldies par uh, iespēju darīt. Nu, lūk, un tad šorīt, šobrīd arī noslēdzam uh, šo rīta cēlienu. Paldies visiem, kuri klausījāties. Un tad jā, tiekamies jau nākamajos rīta cēlienos līdz pat vēl šonadēļ, un nākamnedēļ arī turpināsim iepazīt uh, brīvprātīgo kalpojumus Rādio Marija Latvija.